Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Još jednom lijep pozdrav, već sam rekao da ćemo imati e, ovu uh, zapravo sponzoriranu jednu kratku emisiju ekološke udruge Krka, radi se o zelenom e, telefonu. Evo s nama je opet tajnica udruge Inge Kukolj, dobar dan. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima. Imamo i gosta, to je Ivica e, Brčina, pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša. Jesam li dobro rekao? Dobar dan. Odlično. E, dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima i slušateljicama Radio Knina. Uvijek obrađujemo jednu temu koja je bitna za grad, za čistoću, za okoliš. Ovaj put govorimo o tim prijavama građana ako vide recimo oštećenja gradske imovine. U posljednje vrijeme imali smo e, par slučajeva ali zapravo imamo ih e, jako dugo vremena, nažalost to se ponavlja, jer toga je bilo dosta u gradu. Da, evo mi nekako i na tom telefonu i generalno rad udruge je e, vezan za prijave građana i ono što nam građani dojavljuju. Zadnji primjer smo imali da je uništen e, gradski portal, znači turistički infoportal koji je stavljen samo prije par mjeseci. E, i onda nažalost evo ovu smo temu posve, ovu emisiju smo posvetili toj temi da zamolimo građane da stvarno ne uništavaju gradsku imovinu s druge strane E, da pozovemo i druge građane odgovorne ako vide takve, takva oštećenja da nam prijave i da nekako svi skupa i grad i komunalno redarstvo i udruge i policija možda da sjednemo na jedan zajednički sastanak da probamo biti i mi domišljati kako stati na kraj tim stvarima jer u zadnje vrijeme grad je puno radio kroz projekte i napravljene su staze i druge stvari i udruga i drugi sudionici ali evo imamo stvarno čest, česta oštećenja i onda to opterećuje gradski proračun umjesto da gradimo nove ove stvari moramo popravljati ove. Evo još jednom poziv građanima prestante uništavati gradsku imovinu ako vi primijetite dojavite nam. E, gospodine Brčina, gdje se to najčešće ovako e, događa i što mogu učiniti građani, na koji način, kome prijaviti, komunalnom redaru ili vama ili izravno? Da, nažalost, e, ovo zadnje oštećenje, znači portala na trgu Ante Starčevića ispred turističke zajednice nije bio izdvojeni slučaj. Mi smo imali znači u više navrata i u prošlosti takvih slučajeva, znači da su počinitelji, neodgovorni pojedinci, znači oštećivali komunalnu opremu, e, e koševe za, za otpadke, klupe u parkovima, e, palili kontejnere, e, razbijali stakla na, na autobusnim ugibalištima, oštećivali igračke na dječjim igralištima. To je naravno od strane grada apsolutno osuđujemo i ne razumijemo, Eh, jer kako je Inga rekla, s jedne strane znači to nama predstavlja eh, nekakvo financijsko opterećenje s obzirom da, da, da, grad je znači obvezan sanirati tu štetu i dovesti te objekte i uređaje, opromu, znači u nekakvo funkcionalno stanje. Eh, nažalost, to se najčešće da ne kažem u pravilu događa znači u danima vikenda, u kasnim noćnim satima, znači i onda je jako teško utvrditi znači identitet počinitelja da. da. bi se od njega tražila ta naknada štete. Tako da evo i ja ovim putem znači apeliram prvenstveno znači na odgovorne građane da detektiraju, registriraju znači takve situacije, da izvijeste znači putem zelenog telefona e, s obzirom da su oni znači na raspolaganju dane vikenda e, ili znači putem e, naše komunalnog redarstva znači o takvim situacijama kako bi se mogle poduzeti nekakve radnje znači u smislu kažnjavanja, ne znam, sprječavanja takvih situacija i naknade štete. Da. To se da baš u, u tim, u tim e, noćnim satima događa nemoguće to ovaj, e, iskontrolirati. Jedino nekakve nadzorne kamere, to opet košta. Ali, pa, Ako nje, ne bi njih... Ovaj, da, <laughs> ja, ja, evo, kažem, e, apelirao sam prvo na građana, evo sad ću pokušati na neki način, znači utjecati na svijest tih ljudi tko god oni bili, tko je dobit i, i, ovaj, o kome se radilo, znači e, oni moraju biti svjesni znači da je to imovina koja pripada svim građanima grada Knina. I možda sad taj počinitelj recimo ne koristi tu klupu. Možda se on ne igra e, na dječjem igralištu, ali sutradan njegovo dijete ili njegova nekakva rodica će se doći igrati malatu na tom igralištu. Ili njegov otac ili baka ili dječje sjediti na tu da. klupu. Tako da neka razmišljaju na takav način. Znači i onda ako budu svjesni znači toga što čine, mislim da će se takve situacije u budućnosti izbjeći. Ja sam isto razmišljao o tome, treba to snaga za neke stvari ovako što su oni napravili. <laughs> da, da. Mogli bi energiju možda upotrijebiti za nešto produktivnije. Da, da. E, hoćemo ponoviti e, broj ili šta treba Evo, reći? Evo, građani svi Zva... kaže, mi smo dostupni non stop, mogu nas zvati na zeleni telefon 072 123 456 E, bilo kada ili na naše e-mailove, web stranice slati bilo kakva, kakve prijave. Evo mi ćemo i prije ove emisije svega sa gradom smo komunicirali pa ćemo napraviti isto zajednički jedan sastanak pokušati da probamo pronaći neke nove modele ili stvarno možda napraviti te video nadzore kroz neke projekte pronaći, pokušati neka sredstva Kažem, mi kao udruga generalno radimo najviše sa djecom od, e, u školskoj dobi da njih sada učimo kako je važno i čuvati okoliš i gradsku imovinu, ali nekako smo mišljeni, iako smo prije bili protiv tih kazni, nažalost trebalo bi što više kažnjavati i čak ove male, male, e, mala oštećenja i prijeve pa da onda kad se čuje jednom u gradu je neko kažnjen zbog malog prekršaja, onda možda se i smanje ta veća oštećenja. Eto, e, naše vrijeme, odnosno vrijeme emisije e, isteče. E, hvala vam lijepa. Još jednom smo upozorili građane. Zamolili, zamolili da prijave. Ajde, Tako je. I e, hvala lijepo. Hvala lijepo. Hvala vama, pozdrav. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.